i za ovu bolest i ovu pojavu treba svaki čovjek da se zapita pojedinačno sam za sebe jesam li ja od ovih bolesnika i imam li ja ko sebe simptoma ove bolesti a to se zove nifak munafikluk munafikluk je možda danas jedna od najvećih bolesti koje vlada čitavim svijetom nazivaju je različitim imenima, neki nazivaju Tukija, Popušija, neki nazivaju je čovjek s dva lica, i tačno je da je čovjek dva lica, to je prevod mu na fikluha, znači, nazivaju je raznim imenima, ostalom to je najopasnija bolest, čak Allah Đelešanu je naziva da je to bolest srca fi klubi im naradom fezadahom Allahomarada, da se ta bolest samo povećaje i nikada se kaže munafik, nije pokaju i novotara da nije veći mu na fikluk napravi novotariju. Znači, toliko je taj opasan grije, znači, da se čovjek teško povlače iz ovoga grija, teško se kaje. Zašto se teško kaje? Zato što čovjek većinom sprovodi mu na fikluk zbog koristi, a ona je po prirodi od Dunjalučka, Pavla Đelšanu, kada je zujna li nas Ljudima se lijepo čini ono što im strasti vole i što im šetan pre, prikazuje lijepim. Međutim, ove i ovakve stvari, poput tekvira, poput munafikluka, kufra i ostali stvari, ljudi kao čo često braća to uče i sestre da bi na druge to spuštali ili odnosilo se na druge. Niko nije slabo ko se zapita jesam li ja ta, kao što su to radile najispravnije generacije Ridvanullah i Tala Eđmein, za koje je Allah Đelešanov rekao da su one kuntu hajre umetin uhrižet nas, najbolji umet koji je ikada izašao, to jeste ashabi, Ridvanullah i tala ižmajin. Međutim, pogledajmo Huzeifu ibn Jamana, ashaba, ensariju, ko, kako je on razumio pitanja o ovakvim sličnim stvarima. Kaže, ja, kada ashabi su pitali poslanika samo dobro, a ja sam ga pitao o zlu. Zašto ga je pitao o zlu? Bojeći se da mene to zlo ne zahvati. Bojeći se da ja od tog zla ne obolim. Znači, čovjek je iskren prema ilmu, prema šarijatu, prema znanju, ako ga uči da bi sebe prvenstveno sačuvao, kao što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, ja i uhelatina amenu, aleikum enfusekum, u suri Majde 105. majtu ili u suri Tahrim, ja i uhelatina amenu, ku enfusekum, vehlikum nara, ovinci, čuvajte sebe od dva, tri, ovinci, brinite se o sebi. Znači, prvenstveno, za sebe čovjek treba da uči ilu. Prvo da ga on sprovede kao što su poslanici govorili en evo muslimin, evo evo mu'minin, ja sam prvi musliman, ja sam prvi mu'min, ja prvi treba da radim dobra djela, pa onda drugi. Poslanik je prvi sprovodio hajr, pa je onda tek on drugi je pozivo tom hajru više svojim djelima, svom djelovanju po šarijatu, nego svom govoru. Međutim, danas je većina govora, a što kaže Hasan Basri, ali nema djela. I Zato je umetu veliki problem što veliki učenjaci, veliki alimi, ne stoji im djela iza njihova govora. Veliki zvaničnici, u većini slučajeva, ne stoji im djela iza onoga što govori. Allah Đelešanu kaže u suri Saf, limen te kulune mala te falun. Zašto, ja i Hrvati imam, o vjernici, vjernicima govori, neki afirma, zašto vi govorite, jedno, govorite drugo radite, ovo je muna, jedna vrsta munafikluka. Ali vidjet ćemo Nifak se znači, nifaka se, kako kaže Abdurrahman ibn Abi Leila, jedan od tabeina, zapamtio sam, kaže, 30 ashaba. Svi su za sve tvrdili da su monafici. Svi su mislili da su monafici. A danas svi misle da su mu'meni. Kad pitaš čovjeka što kaže, ja sam mu'men, ja sam bolji vijenik od tebe. A kaže da je on zapamtio 30 ashaba, svi su mislili da su monafici. Kaže, poslanik sa osom od munafikluka je siguran samo munafik. Od nefaka je siguran samo munafik. Ko kada je sigurno da nema se kosove nefaka, znači za njegov je iman, njegov iman sumnje. I sumnjate za njegov iman. Ko kaže, bojim se, možda ja imam nifaka, to je znak njegove iskrenosti. Pa vidimo jednog od najvećih ljudi, Omer radijallahu anu, drugoga halifu, koji je vladao 9, 10 godina i 6 mjeseci kao halifa od 12. godine po Hiđe pa sve do 22. godine je vladao kao halifa kada je saznao da je Huzefe ibn Jeman kao tajni pisar poslanika sa slunom ko sebe imao spisak 31. munafika otišao je njemu na vrata i lupao mu na vrata pogledajte iskrenosti Obećao mu džena, to nje među Ašarem u Bešer. Allah mu obećao ženu preko poslanika, kaže, bio živ. Kaže, tako ti Allaha, zaklini ga Allahom. Ima li mene na tom spisku? I sam ja munafik. Ko bi danas otišao, kad bi znao neki spisak munafika, rekao, ma nisam to ja, to je onaj tamo. I većina ljudi, znači ovaj nifak, spušta na drugi, misli da su drugi to ljudi, a da ne oni. I većinom ljudi obtužuju druge ljude zato, a ne obtužuju svoj nefs da je mona, da se monafička odnosi. A koliko se puta čovjek od, koliko puta čovjek ko se primijeti mu monafiku kako imalo zna o tome e, ako se ne boji zato znači on bi mogao biti monafik. Allah Đelešanu je u suri znači od zapravo 6. godine razlilaze se mu fes, onaj, onaj istoriča, istoričari kad je ona bila bitka na pleme Benimu Stalaka Jedni kaže šesti godine po Hidžetu. Allah Đelešanu je objavio suru Munafiqun. I rekao da je najveće svojstvo munafika Inna Munafiqina le kjadibu. I zaista Munafice su lažove. U hadisu od Ebu Horeire, ima hadisu od Amra ibn Avasa, od Ebu Horeire, Buhara i Muslimu Sahima prenosi različite rivajete, kaže Ajtul Munafiqine thalath. Tri svojstva su munafikluka, vanjskog munafikluka, ne unutrašnji. Jer postoji vanjski munafikluk, zahir, nifakul zahir, on nifakul batin. Vanjski munafikluk samo djela, a nije u srcu, a ovo je opasnije kad je čovjek u srcu, a u djelima isprava. Pazi, kad čovjek munafikluk, munafikluk ima vanjštini, a ne ima ga u srcu, on nije izašao iz djeli. To je sam djelo munafikluka. Ali ako mi je u srcu munafikluk, to je nifakul aslije. To je u osnovi kjafir. Za takve Allah Đelešanu kaže ina munafiqina fi terki esfali binan nar. Doista su munafici u samu dnu džehennema. Za njih Allah Đelešanu rekao u srcu kad je bolest, fi kolubi i meradun, fe zadahum Allahum narada. Oni su, njihova su srca bolestna, pa im Allah još više bolest, bolest pone većaj. Pa ovo, ovaj slučaj i razlog sebe ponuzilo ovog ajde, hadi, ajde, ovoga ajta jeste da su otišla dva vodonoše od i Jevsa da donesu vode. Jed, e, zapravo od Ensarija i Muhađina. Pa se nešto ti, te, te sluge posvađale na izvoru, pa je jedan povikao o Ensarije, a ovaj povikao o Muhađini. Pa je poslanik reagovao na to i rekao, znači te ustali su ovi da uzmu za sablje, da ponovo izbije taj boath koji su oni vodili žestoki rat dugo vremena od Mazda, vršili jedne prema drugima, kaže, znači ćete u, u džahilijeta ja među vama. Kao što je rekao i Medini poslani slom. Međutim, kada je ovo čuo Abdullah ibn Be, u BSLU, jedan od vođa, vođi munafika koji je treba u Medini da postane između Hadža, Hazraža i Irsa glavni, on je rekao jednu, jedan ajet koji je Allah Đelešanu poslu objavio Muhammedu sa rekao je, kaže, oni govore, in rađana ila Medina til jahru ženu azul min hezal. Kad dođemo, kaže, u Medinu, jači će istirati slabije. E da se sada vratimo ovo jedan povod, što su najviše ljude licemjeri. E, zašto je ovaj čovjek bio licemjer? Abdullah ibn Ubej Salul. I zašto su većina danas političara i ljudi koji obnašaju funkcije, velike funkcije i nosije činove i nosije nekakve epitete, nazive velike, Zašto su munafici? Zato što je ovaj trebao da između Hadžeza i Efsa bude poglavar kada je došao Muhammed sallallahu alaihi sallam sa istinom i prihvatil ga sebi za vođu, on je otpao i cijelo vrijeme je nosio na u svojim prsima i vanštinom je to pokazivo i unutra. Znači to je u osnovi cijelo čovjek bio kjafir i unutar i zahir i batin radi vojstva. Većina ljudi danas prodaje muslimane i islam prodaje svoj, znači, din, prodaje, znači, svoj naci nacionalnost, odnosno, čitavu naciju proda, zbog čega? Zbog položaja. Znači, većina prodaje to, pa, zbog nek odnosno, ovdje se prevodi, zbog dunjaluka. Pa kaže Allah Đelešanu, ako neko traži slavu, ako neko traži snagu, ako neko traži, ako neko traži ponos, kaže walillahil izze wali rasulihi wal mu'minina walakinna munafiqin la ya'lamun kaže slava i ponos pripadaju Allahu poslaniku i vjernicima što izdvajara napri i vjernicima ali munafici ne znaju samo munafici ne znaju kafiri znaju zato se bori poslan ali munafici ne znaju pa Allah dželešano kaže da nekada munafici izgledaju kao mu'meni, pa ti vidiš brata pusti bradu, skrati pantalone, priča o sunnetu, misvak je tu. Gdje god dođe, on ima neko, ali uvijek, kak ćeš ga primijeti, uvijek mu nešto ne paši. Uvijek on ima neke prinetbe, uvijek grampa se na dođe do, da on vodi, da sabira pare i da vodi braću. Potom možete najviše poznati monafka među među. U, tako je najlakše da ga udba ili obaveštani službe uzmu i da radi za njega. I za sitne pare, sita šićar proda brastvo, uhove, proda din. Kako kaže poslanik sa Allah samom u hadisu debu Ebu Hreire, Badru Ahman, požute sa to, dobrim dijelama. Prije nešto dođe fitna. Fitna koja neće moći se čovjek snaći. Da on će biti istu noć mrak. Znači, istina će toliko pomiješati, više neće na koje koje. Kaže, šta će biti u tome? Kaže, ljudi će osvaniti juspihu mu'min wa jumsihu kjaver. Va yumsihu mu'min va jumsihu kjaver. Čovjek će osvaniti kao mu'min, a omrtiti kao kjaver, ili će omrtiti kao kjaver, a osvaniti kao mu'min. Šta ovo znači? Ovo znači da će toliko ko ljudi biti slaba vjera, da će se prepleta znači između dira, je to danas? Vidiš čovjeka bio u ratu, mašala. Vidiš ga malo mu dadni novca, on mašala. Čim ga Allah Đelešanov iskuša, a rekao sam, sa nemašćinom ili s nečim sliči, vidiš kako čovjek odlazi, odlazi među kjafire, ostavlja potpuno islam. Baš kako je poslanik sa slavom rekao, sada kada su obalaj se odlao, ali i vaselene. Osvanit će kao mu'men, a omrknuti kao kjafir. Čim mu čovjek nešto ponudi od denjalka, nađe neki posao u inostranstvu, negdje bilo, on ostavlja dio, dio po dio vjere i postaje od koji ostaje vjeru. Zbog čega? Kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam, kaže prodavat će vjeru, ja bi u dinahum, bi aradi mine dunja. Prodavat će svoju vjeru za ono što malo vrijedi od dunjaluka. Koliki god je dunjaluk, On je, kako kaže poslanik, da je Dunjalu kod Allaha vredna kao krilice mušice, ne bi dao kjafru da stane ga na pivode. Znači, nije ni kao krilice mušice Dunjalu kod Allaha Đerašanu vredan. Sjećaš se kada je poslanik rekao, ono, jare, kada su vidjeli na, na, na Džubreluku, pa kaže, a ono, ono zube, kako mi kažemo, skesilo, u čulave mu još uši, to je kod Arapa Mahana, kad je ovca i kozak čulavi ušiju, pa kaže, ko će uzeti ovo jare ponijeti kući? Kaže, Boži poslanik, šta kada vredi ovo jare? Kaže, pa taj živo, ništa ne vredi kod nas. Kaže, vallahi, u Allahovim očima, to je znak da Allah ima oči, je dunjalu prezreniji nego ovo jare u vašim očima. A vidite zašto čovjek prodaje vjeru. Prodaje ono što ne može više kupiti. To je samo blagodat, ju, ti menje ša, Allah je daje kome hoće. Munafici, Allah Đelšanu, kad spominje munafike, kaže, šterevu, ovaj, dalalate bil huda, Kaže, oni su prodali uputu za zabludu. Štere u dalalate bil huda. Fema rabihat ti džaretu. Njihova je trgovina ništa nije donila, nikakve dobiti. Oni su od onih koji su izgubljeni. Allah Đelšanu kaže za munafike. Znači, kaže šehu Lisla im temije, koliko je opasnost munafikluka da je Allah Đelšanu na početku Kur'ana četiri ajeta objavio o mu'menima znači od, od ajeta ili flami zalike ili kitabu la rebe fi hudel mutekin pa dole u lajke humul muflihun to je mi kakar ima ili flami što mnogi uče na ašare za, to je za mumine za kjafir ala čekala ina lezine kjeferu sevaun alejhim e anzartum em lam tunzir um laju menun hatam Allah ala kulubim ala sanihim ala absanim gišavate ono zem ovo su dva ajete kada makliko ti djevinicima govorio oni on neće da vjeruju Allah Želešanu kaže Oni neće opomenuti da prihvataju. Allah je zapečetio zbog njihova kufra. Kaže njihova srca i njihovu slugu. Pa oni ne mogu da, da shvate. Nija čeka bolna patnja. A kaže 12 je ajeta u ovoj istoj suri na početku objavio munaficima. E onda Allah Đelšanu kaže prvu osobinu munafika, kako ćemo poznati da su ljudi munafici, i njihova osnovna, glavna Glavni opis jeste Lamina nasime je kulu amen na billahi wa bil jeumil ahire vama hume mu'minin. Kaže, ima ljudi koji govore vi u Allaha i u sudnji dan vama hume mu'minin, a oni nisu mu'minin. Pa kaže ulema, ovaj ajet nam definiše munafikuk. Predstavljaju se u dva lica. Jedno lice imaju pred ljudima, a drugo pred Allahom azna večer. Ili na drugom mjestu. Znači, ljudi s dva lica. Dođu ti sa zahir imanom, a baten iman uće nemaju. Ovo su pravi munafice. Ovaj hadis, što poslanik sa slom kaže u hadisu, ajto munafikine thalaf, kojeg smo citirali sam prvi dio, tri su svojstva munafiku ka iza hadefe kedebe, kada govori i laži. Znači, ovo ne mora znači da je čovjek munafik. Ako mu nije unutrna taka. Čovjek može nešto reći i slagat i to je svojstvo munafikuka. Vo iza vade ahlafe. I kad mu nešto ti, kad ti nešto obeća, ne ispuni to. Wa iza tu'mine hane. I kad mu nešto provjeriš, pronevjeri. U četvrtom četvrtvo svojstvo u kojoj Damra Ibn Lasad je poslanica da kaže isto u Buhari muslimu, kaže, ako čovjek ima kod sebe četiri svojstva, pravi je munafik. Znači, ako se ovo sve četvro sastane kod jednog čovjeka, postaje munafikom, kako kaže poslanica. Četvrta je stvar, i da Kaže? Ha? Hasan Efeđare. Kada kaže se svađa ovdje, pazi ovdje je prevedeno loše u, u, u Rijadu Salihin, kaže kad se raspravlja, ne donosi dokaz nikakav, podiže tu, sramoti čovjeka, znači pred ljudima sramoti ljude, podiže tu kad se svađa, raspravlja se bez knjige vodine, Razumijete? Znači on ima uče raspravu, a nema ništa kao dokaz za svoju raspravu. Nego on je bolestan od, ra... od rasprava. Zato kaže poslanik sallallahu alihi veseleme, nijedan narod se nije raspravljao, a da nije poslije toga bio uništa. Puno se raspravljao. Danas slabo firme ima, slabo sotvorene firme, žene pogotovo po kavama. 70%, 70% gdje god se braća Ovo ne govorim ja običnim ljudima, ovo sad govorim ona, mi smo problem, neće ja spušta ovu na drugu. Hoću da mi budemo zdravi i da oni koji slušaju islam i hoće da budu multezimi, pravi mu'mini, da uzmu pouku. Allah Đelšanu kaže وَذَكِرْ فِنَ ذِكْرَةً فَالْمُؤْمِنِينَ Suri Zarijad. Opomeni, opomena će koristiti ali mu'minima. Znači da uzmu ljudi pouku. Poslanik sam sve kaže Isa Hasume Feđere. Četvrto svojstvo munafiku kaže kada kaže počne s tobom da razgovara o nečem, prepira se, onda prelazi granicu sramoti, bez dokaza donosi, diže ton i slično, znači nema dokaza svoj raspravu. Ho, on znači ne da pardona, on hoće u svakom slučaju da upravo, makar mi ti donio šarijaski dokaz. Pa poslanik sa slom dodaje, kaže, pa makar va in zam, zam ennehumun. Pa makar on i smatruo za sebe da je mu'men. Ako ima ovo četiri svojstva ili ona, makar smatruo da je mu'men, on nije mu'men. Zato ćemo inša Allah napisati risalu, kao što smo napisali Gurebetu gurbe, Gureba, svojstva munafikluka. Knjigu ćemo, knjižicu napisati. Da svaki mu'men ima ko se da ukući u džepu. Jer ovo je jako opasna stvar. Allah Đelešanu kaže innel kjafir nevel nafkja fi džehenna međanija. Mi ćemo zaista ćemo kjafere i monafikluke u džahennemu zajedno spojiti. Znači, Allah ispaja zajedno u džahennemu. Šta mislite čovjek i žena volilo se na dunjalu? Ne znamo šta je učin prsima. I jedno ode u džahennem, jedno u dženet. Jedno bilo iskreno, drugo bilo monafik. Koliko žena nosi mahramu što je se udala za multezima? Koliko žena hoć, ne, neće sebi da formira iman u svojim prsma, da to prihvata, to da laha, pa stari nikako zbog čovjeka. Koliko muslimana ide u džamiju, žena mu iskra, žena nije duža dužajću džamiju, i ona je manje podložna lica mjesta. Ali čovjek ide u džamiju što ide njegov komšija, da ga ljude vide, ili mu treba vlast, pa dođe pred izbore, ili pravi asfalt pred izbore, ili pravi nešto javno, šehijske česme pred izvorem izbore. To je sve munafiklu. Ali ovo vanjski munafiklu. A ono što dolazi do vanjskog munafiklu kao jeste unutrašnji munafiklu. Šta je, na, zbog čega će Allah Đelešanu najviše kazniti munafike? I zbog čega su munafici opasni od kafira? Allah Đelešanu nam otkriva u drugom ajtu za ovog ajta Juhadi une Allahe vel amanu vama jahda une ilan fusan unešrum. Oni nastoje, misli, da će prevariti Allaha i vjernike, ne znajući sami sebe vare. Ko hoće da prevari onoga koji zna šta on misli, to je stvarno zabluda gora od kufra. Kada munafik ne zna da Allah in Allah je hulu merliva kalbi, da se Allah miješa iz čovjeka njegova srca, Ako čovjek ne zna tolike ajte da je Allah objavio in Allah ali mu bi dati sudu, Allah zna šta je u vašim prsima. Ako ovu nije svjestan, Ona mu svašta u tu korpu srce, što kaže Olema, kaže srce i korpa, kaže i u nju možeš ubaciti dobre, ostaviti deporova dobre stvari ili smeće ubacivati. Pa vidi šta ćeš ubaciti. Znači ako čovjek svoje srce napravi korpom za smeće i ne bude zna ove stvari da Allah Đelešanu zna šta je njegovim prsima, ne bude čitu Kur'an, pa vidi u Kur'anu kako je Allah razotkrio munafike u devetoj godini po hijđe surom Teubem za koju kaže šehu Lisla ibn Tejmije, poslije surije Teube, poslaniku je naređen da se bori oružje protiv munafika. Poslije ture, surije Teube, poslije, kad mu je Allah zabranio da stoji na njihovim kaboruma, da im klanja dženazu i da traži oprost za njiha, poslije toga kaže šehu Lisla ibn Tejmije, ili kako kaže Huzefe ibn Jeman, u, u, u jednom od hadi, efera njegovog govora, kaže u doba poslanika sa slavnih se kaže ovo zvalo mu na fikluk. U naše vrijeme mi to zovemo kufr. Razumijete? Znači ako neko dođe i odvoji vojsku sa nijetom da muslimane izgubije bitku, kao što je to uradio Abdullah ibn Ubej u bitki na, na Uhudu, kada je bilo najteže muslimanima i bitka je na prvi pogled bila izgubljena. Pasite, kada su mu odvojio 300 i nešto, oko 350 boraca kada je bilo poslaniku najpotrebniji, vidite da je svojstvo munafika da ostavljaju mu'mine na, na cijeli. Znači, s munaficima nema dogovora o neko, nekom uzvišenim ciljima. O džihadu, borbi proti neprijatelja, uzda se u njada će ti čuva leđa, to smo vidjeli koliko hoćete puta u ratu kako smo se izdali. Poslanica se kaže, late daber. Muslima, musliman ne smije okrenu leđa. Ne smije ga izdan. Šta ovo znači? Okrenu leđa. Ne, neće ja tebi salama nazvat okrenu leđa. Ne smiješ mu okrenu leđa, znači kad trebaš mu bolo. U politici, u ekonomiji, u džihadu, u borbi, u bilo gdje, kad mi treba, onda se tu gledam u meni. Znači, kad ja tebe trebam, tu se gledam u mjesto. Tad je poslaniku trebalo ali Abdullah ibn Ubej odvojio 350 munafika i vratio se u Medinu. Normalno nije on rekao, mi, ja sam odvojio zato što sam munafik, kao što i kod nas kažu, ma nije moglo se znaš prigrupisavanje, ovo ono, ma ne može to zakon, vakav sistem, danas munafici nalazi, ranje, već kaže da znamo da će doći do borbe i ostale bi na pobrištu borbi. Pogledajte njihove riječi, pogledajte prljavštine. Juhadi une Allahe, vele vina amanu, žele da privare Allahe posla, vjernike, ne znajući sami sebe varaju. Pa onda kaže Allah Đelšanu, fi gulbi mere, u fedaru mamerda, njihova srca zbog sala poveća još više nije bolest. Još njihovo, njihovo jedno svojstvo koje je danas prisutno kod većine vođa i sistema taguski i kod ljudi koji obnašaju funkcije i kod ljudi koji su nešto u firmi ili negdje, koji mogu da pomognu islama neće, kaže idha kila lahum la tufsidu fil ardi. Kada im kažeš što volan remetite red na zemlji, što se postavite šarijski zakon, jer lila i mulku samavati vela. Kažeš da si ti vjernik u Allah, jest. Pa vjeruješ li da Allah, Allahu stvorio nebesa i zemlju? Da on treba da vlada nebesima i zemlju? Ne vjerujem. Onda ne vjeruješ u tevhid rubije. Ti si govorio od mušika. Mušici su vjerovali u tevhid rubije. Allah Žešanu kaže وَإِذَا كِيلَ لَهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَلَدْ لَيَكُونَ اللَّهُ Kad im kažeš ko je stvorio nebesa i zemlju mušicima koji su obožavali kamenje, kipove, kožu Allah. Ali su kipoma činili sežu. A vidite, ovi gori, ovi ne vjeruju da Allah treba da vlada ljudima. Pa onda kad im kaže što je najveći nerijed, La tu se fil, eh, fil ardi bade i slajha, nemojte čini nere na zemlji nakon što je Allah spostavio ili poslani sa zlom. Oni ti odrekaju, vi nere činite sa svojim fundamentalizmom. Lako mu navci odgovaraju kao što su odgovarali poslaniku sa slavom nasim, kako on došao u Medinu, mi nikad ne imamo mira. Vidite šta, šta vam je, kaže Allah je poslanik obovaćao, ali ila gorura, do obmana. Ako ovo je govor munafika u bitki na Ahzab, kada nisu tijeli da izraju da se bori sa poslanikom bitki na Ahzab, kada je 20.000 obkolilo Medinu, pa kaže, eto šta vam je obećavao poslanik i Allah, samo su vas obmanjivali. A šta su rekli vjernici? Hada ma wa'ada Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadu illa imana wa taslima. Kaže, a kada su okupili saveznici oko Medine, vjernici su rekli, ovo je ono što nam je obećao Allah i poslanik. Istina su rekli Allah i poslanik, to im je samo vjerovanje povećano. Znači, Allah otkriva, pasta. Pasta šta Allah Đelešanu otkriva poslaniku i vjernicima. Otkriva šta su rekli munafici, iako su rekli u tajnosti. To je dokaz šta Allah Đelešanu otkriva sve zna. Pa kaže šehu Lisla ibn Taymije, rahmetullahi alim, u knjigi Mesajr Meslum, kaže, posle devete godine po hijri objavi da je sura Teube, Allah Đelešanu je rekao dva ajeta, pa pašte braćo. u dva ajeta Allah isti, ista, isti ajeti. Kaže Allah Đelešanu u suri Teube, kada govori o mu'menima, والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وتين wa ورسوله سيرحمهم الله كاجي kaže mu'mini su mu'minima prijatelji znači ne treba mu'min da prijatelj sa munafikom nije nego prijatelj kako ćemo znati ko je mu'min pa kaže oni naređuju dobro a zabranjuju zlo a prije toga na drugoj stranici prije stranici kaže kaže Innal munafikine batuhum min ba'd. Munafici rađaju jedni drugi, odgajaju jedni drugi. Je murune bil munkeri. Wa jenhevne al ma'ruf. Oni naređuju zlo. A zabranjuju dobro. Koliko danas ima munafika u lasti? Vidimo vojske, policiju, političare. Gdje zabranjuju čim kreš da dijeliš letke. Da pozivaš transparentno da pozivaš javno, jer ova vjera je transparentna. Ona je došla objavu preko Meleka Džibrila u Kur'anu, jer Allah Đelešanu u tom Kur'anu govori da je ova vjera transparentna. Kada je Allah Đelešanu rekao poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, festa bima tu'mer, ti javno objavi istinu. Ja ih mu deser kum fe enzim, kada je poslanik sve pobjegu, kada je vidio prvi put Džibrila, pa došao, pa se umo tu, pokrio se pa Allah Žešan kada je objavio suru Mudefer, kada je poslanik postao Resul, a ne Nebi, kaže, ja i mu Mudefer kum fe enver, oti pokriveni, ustani opominji. Kum fe enver, enver je javna opomena. Paste, poslanik sa sve ustao i opominio javno. Ova vjera je znači transparentna, ona je javna. Allah Žešanu kaže da mu nafici i kjafiri ustaju da brane da bude transparentna. Pa nek se svak nađe, neće on nikog imenovati. Kogod ustane da ne da da širi istinu i ne da da širi ovu vjeru, ne vjeru kako su došli neki iz bradama ili kako su došli sufije, drviši, kako su došli hođe ili, ili nadr hože ili slični, već kako je došlo u Kur'anu i sunnetu koje ne možemo, ovu stvar ne možemo nikome prepisati. Jer mi smo samo oni koji širimo vjeru. A vjera je u knjigama, vjera je u Kur'anu. Kur'an je Allahu govor. Kur'an je došao kao zakon, kao sistem, ka život, da li čovjek svoj život usmjeri ka Kur'an, da mu bude vodina, da mu živi po sunnetu, tad se tek zove pravi vjernik. Pa kaže Allah Đelešanu, mu'meni mu'minke, njihova jedna osobina je, koju nećeš monafika naći da je kod njiha ova osobina, naređuju dobro, a zabranjuju zlo. Zato, braće i sestre, ovo je dokaz da mu'min ne smije šuti, jer će zlo pobijediti dobro ako bude šuti. Ako mi budemo šutili, kako kaže jedan političara, kao što su oni u Srebrnici šutili, pa ubijali 9000 je šutilo. Pa jedan po jedan je bio streljan, zajedno su bili streljani. Ako budu muslimani šutili kao u Foči i na drugim mjestima, onda šta će dobiti? Dobit će metak u čelo. Dobit će metak u leđa. Mumin ne smije šutiti. A rezultat će Allah Đelešanu dan. Šta je druga osobina Mumina? klanjaju namaz i daju zekija. Dobro, i munafice klanjaju namaz. Ali Allah Đelešanu opisao njihov namaz.